ciam homoi estas plei feliciae. En kiu anim agordo ni estas? Tio dependas ne nur de la vivo circonstanzoi, au de la vetero, sed vere ancau de la taga horo, au ec de la tago de semaino. Brita studajo el trovis, ciam homoi estas plei contentai cae plei feliciae generale HOMOI sentas sin plei bone matene kai plei MALBONE bone vespere qui el esplorista te amo de la universitata collegio de londono scribas en faca periodaggio psica sano kai bon farto estas de nature dinamicae kai povas CHANGIGI, kai tra pli malongae cae tra pli longai tempos pazoi. Gis nun, laula esploristoi, ne estis suffice esplorite, ciel tiui statoi shangigias dum la curo de la tago. La esploristoi nun analisis datumoen el la covim decnaua socia studajo de la Universitata Collegio, ciu comencigis dum marto de la iaro 2012, cae dauris dum du jaroi. En la cadro de tiu studo, la parto prenantoi plenigis regule demandiloin, cae indicis ce tio ancau la concernan horon, la tagon de la semaino, cae la sezonon. Oni demandis ilin inter alie, Ciel vi fartis dum la pasinta semaino? Ciel contenta vi estis pri via vivo? Au, Ie ciu grado vi sentis la afero in ciuin vi faras en via vivo, ciel senso havai? La esploristoi registris crome la agion cae la sexon de la partoprenantoi, la etnan appartenon, la clerezzo staton, la laboran statuson, logis locon, cae corpain cae psicain malsanoin en tutte presentigis al ili indicoi de quardec nau mil ducent dec hoc personoi, inter ili estis super representitai virinoi, nome septexes como quin procentoi, cae homoi cun pli alta clerezzo nivelo, sestec hoc procentoi. La specimeno do estis re-equilibrita, por respeguli la quoto in de lo giantaro. En la analiso de la datumoi, la sciencistoi povis ecconi schemon laula horoi de la tago. Generale, la respondoi attestis matene pri pli granda bonfarto cae samtempe pri plei mal multae simptomoi de anxio, depressio au solezzo ancau indicoi pri felicio, vivo contentezzo, cae plen animezzo, estis plei clarae tiu parto de la tago. flanque, tiui indizoi montrigis tendenze plei negativae antau mesnocto. Sed ne nur la horo de la tago, sed ancau la tago de la semaino, shaine ludas rolon, es setiu rolo estas tendence malgranda. Tiel la sciencistoi observis che felicio, vivo contentezzo, cae men valor sento, estas iom pli forte sentatae lunde, cae vendrede, ol dimanche. La indizio e presentata solezzo tamen shainas estis independai de la concerna tago de la semaino. Cae? La psica sano cae la bonfarto variis pli forte dum semain finoi, ol dum la cetera semaino. Mal pli surprisa estis la influo de la sezono. Compare al vintro, la homoi tendensis dum aliae sezonoi al pli mal alta nivelo de solezzo, cae al mal pli da simptomoi de anxio cae depressio. Samtempe, la sentatai niveloi por felicio, vivo contentezzo, cae la sento privivinda vivo, dum tiui sezonoi estis pli altai. La nivelae schemoi dum tagai estis aliflanque similae tra ciui sezonoi. Ciel la autoroi de la studajo supposas, la dum tagai schemoi estas clarigeblae per fisiologia e changigioi en la contexto cun la corpa horlogio. Exemple, la nivelo de la stress hormono cortisolo attingas tui post la vecchigio sian plei altan nivelon cae sian plei mal altan nivelon circa la tempo de dormado, ili scribas. Gravas tamen consideri la differenzoin inter la semain finoi cae la ceterai tagoi de la semaino.